gure ondoan daukagu eneko, guen jein bilbao museoari buruz hitz egingo dugu. Egun on, eneko. Egun on, naroa. Non guen jein museoa kokatuta? Guen jein bilbon, bilbon musea arte moderno, eh, arte moderno eta bilbon bizkaia kokatuta dago. Esango dira zinarkuratzen duen museoa? Solomon, e, Rodríguez Guggenheim Fundazioa kudeatzen du museoa. Badakizu nork diseinatu zuen Guggenheim Museoa eta nahi zabaldu zuten? Guggenheim Bilbo Museoa Frangeri arkitekto est estatu barrutarrak diseinatu zuen. Mila bederatxireun e, mila bederatxireun laro gaita mazazpi urriaren amazortzian zabaldu zuten. Ezango idatzi ze enpresa diseinatu zuen museoa? Idome enpresa diseinatu zuen museoa. Zer dago museoaren inguruan? Upi loresko txakur, txakur kumea am, metroko altu, altu duen, duena Mama izeneko armia arma amar metro altua egiten. Zer dago museoaren atzaldean eta aurrealdean? Museoaren aurrealdean eta atzealdean bilaku txikiak daude itxasadarra elkartzea du helburua. Eskarrik asko etortzea agur eneko. Agur.